Ako se sjećate, u prošlom predavanju govorili smo na temu duhovni poraz muslimana. Ovaj ders može se smatrati nastavkom na to predavanje, pošto postoji velika veza između ove dvije teme. Sjećate se da smo jednoglasno zaključili da muslimani i ummet prolaze kroz teške momente. Govorili smo o simptomima i razlozima duhovnog poraza muslimana. Nakon toga smo spomenuli neke od savjeta i načina kako čovjek može da pomogne ovom napačenom i jednom ummetu. Jedan od načina koje smo spomenuli jeste da čovjek počne sa svojim individualnim popravljanjem, da počne on od svoje porodice i od sebe lično sa praktikovanjem islama u svakodnevnom životu. Normalno, čovjek ako počne da izgrađuje svoju ličnost i počne da praktikuje islam u svakodnevnom životu, počne da popravlja stanje u svojoj kući, neminovno je da se susretne sa dva pitanja. O ta dva pitanja mi ćemo ako Bog da večeras govoriti. Prvo pitanje, šta smo žrtvovali za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru? I drugo pitanje, šta su naše brige? Zasigurno mi ne volimo ova pitanja zato što je jedan odgovor koji bi mi dali na ova pitanja. Braćo moja draga, Kada pogledamo u stanje muslimana, vidjet da muslimani i ummet prolaze kroz teške momente. Do te mjere kada čovjek sluša šta se sve dešava muslimanima, njegovo srce hoće da pukne. Na svakom koraku ubijaju muslimane, a nerijetko se dešava da i muslimani sami sebe između se ubijaju. S druge strane, kada pogledamo u grijehe koje čine muslimani, vidjet da nema grijeha kojeg muslimani ne čine u velikoj mjeri. Muslimani kao ummet postali su žrtve najnemoćnijih i najponiženijih naroda i država. A onda da ne govorimo kako su postali žrtve velikih i moćnih naroda i nacija. Najbolji opis za ovo stanje kroz koje mi sada prolazimo naći ćemo u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. sallam. Hadis koji je zabilježio imam Ebu Davud, rahmetullahi alihi, od Seubana radijallahu ta'ala anhu. Hadis čiju autentičnost i vjerodostojnost je potvrdio ših Albani, rahmetullahi alihi. Zbog skučenosti s vremenom nećemo citirati hadis na arapskom, citirat ga na bosanskom, i malo ćemo pokušati napraviti komparaciju između tog hadisa i ovog vremena u kojem mi živimo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame, samo što nije nastupilo vrijeme kada će se ljudi, narodi i nacije okupiti u borbi protiv vas kao što se okupe izjelice oko sofri. Fekale qailun, pa je rekao jedan od prisutnih, je li zato što smo mi tog momenta malobrojni. Kaže Allahov poslanik, ne, već ste vi u tom momentu mnogobrojni, ali ste vi kao hmulje koje nosi bujica. Allah dželle dželaluhu iz srca vaših neprijatelja će odstraniti strah prema vama i poštovanje prema vana, vama, a u vaša srca će ubaciti el-wahn, kažu ashabi وَمَلْ وَهْنُ يَا rasul اللَّهِ Šta je to vehn? Kaže Allahu poslanik حُبُّ الدُّنِيَا وَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ Čezni ćete i volit dunjaluk, a prezirat smrt. Pogledajte, braćo moja draga, kako Allahu poslanik prije 1400 godina opisuje to stanje, pa kaže okupit će se kao što se okupljaju izjelice oko sofrije. I zaista je došlo vrijeme da su sve neprijatelji Islama okupili u borbi protiv muslimana kao što su se okupile izjelice oko Sofri. Također vidimo istinitost riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame da je Allah djelle djelaluhu iz srca neprijatelja Islama odstranio strah naspram muslimana, a u srca muslimana je usadio takozvani el-wahn, Zaista je ovaj opis najbolji opis kojim se može opisati današnje stanje muslimana. Muslimani, kada ih pogledamo, vidjet ćemo da su pocijepani u svakom pogledu. Vjerskom, političkom, geografskom, duhovnom i svakom drugom pogledu muslimani, muslimani su pocijepani. Dojuči muslimani kao ummet bili su oni koji su drugima osvjetljavali put. Oni su bili ti koji su izvo, izvodili narode i nacije iz tmine dalaleta i grijeha na svjetlost istine i upute. A danas ummet, najbolje čime se može porediti, može se uporediti sa jednim izgubljenim stadom ovaca, koji tumara u jednoj mračnoj noći koja je popraćena gustom kišom. Muslimani, nakon što su bili glavni nakon što su bili vodile, nakon što su bili glavni učenjaci, glavni izumitelji, postale su najveće neznalice na zemaljskoj kugli. Treba da znamo, braću moja draga, ovo stanje koje doživljavamo, to je samo Allahov sunnet i Allahov zakon. Allahov zakon koji se ne mijenja on se praktikuje i ne mijenja se, pa makar se mora praktikovati na ljudima koji se deklarišu kao muslimani. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe la yugayiru ma bi qavmin, hatta yugayiru ma bi enfusihim. Allah jelle jelaluhu neće popraviti niti izmijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod sam ne izmijene i ne popravi. Ovdje nam dolazi na red ono pitanje, braćo moja draga, koliko radimo za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Šta smo uložili za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru? Ovo pitanje je pitanje koje mi prezirimo, zasigurno, ali je pitanje koje moramo ponavljati i moramo ga forsirati. Ne bi li se u našim srcima probudila želja za radom, ne bi li shvatili koliko je potrebno da radimo i da ulažimo za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ako se pridoda na to koliko neprijatelji Islama ulažu u borbi protiv Islama, onda je to jedan no, novi i dodatni faktor koji budi u čovjeku želju za rad, o radu za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također treba da znamo da su ovo vremena koja iziskuju i traži od nas maksimalan napor, kako bi se oduprijeli neprijateljskim napadima na muslimane i na islam općenito. Desit će se dosta puta da ljudi kada slušaju ovakve vazove, kada slušaju nešto na ovu temu, postavi sebi pitanje, a šta li bi ja mogao uraditi za islam? To je lijepa stvar. Kada se u srcu čovjeka probudi to pitanje da kaže, a šta ja mogu uraditi za islam? Ali iz drugog aspekta, to je i te kako žalosno jer musliman ne bi trebao da dođe u situaciju pa da kaže šta bi ja sad mogao uraditi on bi već trebao da radi nešto jer braćo moja draga da mi 24 sata razmišljamo o islamu o muslimanima o ummetu o vjeri da spavamo sa tom idejom i da se sa njom budimo da sanjamo o tome nama ovakva predavanja ne bi bila potrebna nama ovakva predavanja ne bi bila potrebna ili ne bi se prepoznali u ovakvim predavanjima. Nažalost, kada pogledamo u stanje muslimana ponovno, vidjet ćemo da velik broj, velik broj muslimana ne da je stavio rad za islam, na kraj ljestvice njegovih prioriteta, već u dosta slučajeva ćemo naći da ljudi uopšte rad za islam nisu stavili na ljestvicu prioriteta njegovog života. Braćo moja draga, da čovjek radi za islam i da ulaže i da se trudi, to ni u kom slučaju ne isključuje da čovjek razmišlja o dunjaluku, koji mu je svakodnevno potreban. Čovjek treba da razmišlja i o egzistenciji, i o kući, i o autu. Treba da razmišlja i o supruzi, kako da se oženi. Ali, braćo moja draga, šta želimo ovdje rezinirati? Želim da kažem gdje treba da bude rad za islam u našim ljestvicama prioriteta svakodnevni. Rad za islam bi trebao da bude u pročelju te ljestvici. Braćo, moramo biti iskreni prema sebi. Moramo iskreno dati odgovor na ovo pitanje. Neka svako od nas postavi sebi pitanje, a odgovor neka sačuva za sebe. Gdje je rad za islam na ljestvici naših prioriteta? Da li smo stavili islam na prvo mjesto, ili on negdje oko sredine, ili je na dnu te ljestvice, ili ga nema nigdje? Ja sam ubijeđen da postoji velik broj ljudi koji imaju pogrešnu viziju kada je u pitanju rad za islam. Pa ćemo naći velik broj muslimana da smatraju da je obaveza raditi za islam samo onim ljudima koji imaju takozvane te neke vjerske titule. Pa se smatra da je obaveza pričati i raditi za islam samo onima koji su profesori, magistri, doktori, daje, efendije ili neke druge titule da nosi to je zasigurno, braću moja draga, neispravno ubjeđenje. Mora da znamo da smo mi na Dunjaluku svi putnici na jednom brodu. I ako taj brod uspije, ako Bog da, uspjeli smo i spasili smo se svi zajedno. Ali ako taj brod doživi brodolom, onda ćemo se, braću moja draga, svi zajedno utušiti. Normalno, mi živimo u vremenu kada je opće poznato i opće dozvoljeno da se čovjek deklariše kao musliman, ali da nikada u životu ne pomisli da uradi nešto za vjeru, niti razmišlja o tome uopće. Također treba spomenuti da je islam vjera pravdi i traži od čovjeka onoliko koliko može. Ali, braćo, realno onoliko koliko može. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala La yukellifu Allahu nefsen illa bus'aha Allah dželle jelalešanuhu ne opterećuje nikoga osim onoliko koliko su njegove mogućnosti. Zato ćemo, braćo moja draga, ovom predavanju spomenuti nekoliko primjera, nadam se da nećemo odužiti sa njima, kako bi vidjeli kakva je razlika između nas i prvih generacija. Kako su oni svatali rad za islam i gdje je rad za islam kod njih bio na ljestvici svakodnevnih prioriteta. Pa pogledajte samo jednog Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, najodabranijeg Allahovog groba nakon poslanika sallallahu alihi wasallame. Kada je privatio islam, istog momenta je zasukao rukave i otišao da poziva ljude, ljude u islam sa nešto malo znanja. Ali znajte, braćo moja draga, da većina oni kojima je obećan džennet na dunjalu ku desetorica Ašara Mubeširin, koji, kojima je obećan džennet, većina njih je primilo islam na čim rukama? Na rukama Ebu Bekra. Zbog njegove iskrenosti i zbog njegovog truda, a ne zbog znanja koje je tada imao. Ebu Bekr je bio učen, ali u tim momentima, braćo moja draga, Ebu Bekr nije imao neko jako znanje, ali je osjetio potrebu da radi za islam. Pogledajte drugi primjer koji će zasigurno uzeti od nas malo više vremena, ali zasigurno u ovom primjeru stoje mnoge pouke i poruke. Mi ćemo spomenuti neke od njih, a zbog jedne ćemo citirati ovaj primjer. Ashab koji se zvao Tufail ibn Amir, radi Allahu ta'ala anhu. Prije nego što je primio Islam, došao je u Meku. Došao je u periodu kada su Mekelije odlučile da svakome ko dođe u Meku, posvete određen dio pažnje i da ga upozori na poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je došao Tufail radijallahu ta'ala anhu u Mekku i sredstva informisanja su ga odma registrovala. Pa su mu prišli, pa su ga upozorili na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kazali su mu kako je njegov govor sihr i čarolija, kako on rastavlja oca od sina, rastavlja dvojicu braće po krvi, on je taj koji je rasijepio jedinstvo Kurešija. Kaže, toliko su mi govorili da kada sam krenuo u Kjabu, stavio sam pamuk u uši. Pogledajte, braćo moja draga, samo jedan mali prijesek toga i naše današnje situacije, jer moramo uvijek siru Allahu poslanika povezivati sa našim, sa našim stanjem i našom situacijom. Pogledajte kako su neprijatelji Islama iscenirali 11. septembar. Kako bi vjeru Islama prikazali vjerom terorizma, a Allah Đelle Đelaluhu je dao da nakon 11. septembra hiljede i hiljede ljudi se interesuje za Islam i svakodnevno ga primaju. Tako su i Kurejšije isto radile, odvraćali ljude od Islama, a ne znajući da su oni najveći daje. da imalo ti nevjernici kontaju, ne bi išli tom logikom odvraćati ljude od Islama, jer kada odvraćaš ljude od nečega, onda ljudi baš to želi. Ali, ako su krenuli tim putem, nek idu. Kaže Amr, kaže Tufail ibn Amr, pa sam otišao kod Kjabi i stavio sam pamuk u uši, da ne čujem ništa. Zate kao sam poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako klanja, njegov namaz se razlikovao od našeg namaza. Kaže Tufail, ali Allah dželle dželalu je htio da ja nešto čujem. Ja sam čuo malo nešto, pa sam sebi postavio pitanje. Kaže, o tu fejle majka te ne imala tvoja. Pa jesi li ti, kaže, razuman insan? Znaš ti razlikovat istinu od neistini? Pa ti si pjesnik. Kod njih tada pjesnik, to je najškolovaniji insan koji se smatra u društvu. Pa ti si, kaže, poglavica, poglavar svog plemena. Ti si svjetski čovjek, putovo si po svijetu, zar ne znaš razlikovati istinu od neistini? Što ti neko mora kazati šta je dobro, šta je zlo? Kaže, pa sam otišao za poslanikom njegovoj kući, pa sam ušao u njegovu kuću. I zatražio sam da mi prezentuje islam. Pogledajte, braću. Šta mu je Boži poslanik kazao? Proučio mu je tri sure. Koje tri sure, braćo? Nimo je proučio Ali Imran Bekaru i En proučio mu je ihlas, felek i nas. Kaže, ti isposlanik. Odmah, ešhedu en la ilaha illa Allah, ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Ovdje bi mogli napraviti jednu istu stanku. Ti ljudi u današnje vrijeme blate islam, ali koliko ljudi je nakon tog blačenja počelo da se interesuje za islamom, ko što je ovaj tufejl otišao da se zainteresuje kod Allahog poslanika. Ali pogledajte tu Tufejla, pogledajte njegov rad za islam. Istog momenta kaže, Allahu poslaniće, pošalji me kao misionara u moje pleme. Ništa ne zna osim tri sure, ali je osjetio da mora raditi za tu vjeru. I ti ljudi su istog momenta svatali ako je prihvatio islam da je prenio, ponio na svojim leđima jedno veliko breme i da se mora raditi za tu vjeru. Istog momenta Allahu poslanić pošalji me, kaže, kao misionara pa ga Allahu poslanik šalje u pleme njegovo Edeus. Pa je otišao, boravio tamo jedno određeno vrijeme, pa se vraća Allahom poslaniku bez rezultata. Kaže o Allahom će dovi protiv njih, da i Allah uništi. Pa Allahu poslanik podiže ruke Allahu subhanahu wa ta'ala pa kaže Allahum mehdi deusen vati bihim O gospodaru uputi deus i dođi s njima Dovedi i nama pa je otišao Tufail ponovo pa nakon kratkog perioda dolazi Tufail radijallahu ta'ala anhu sa kompletnim plemenom na čelu tog plemena je hafiz ovog ummeta Abdurrahman ibn Sahr Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu ad-dawsij braćo moja draga pogledajte rezultate jednog čovjeka a spomenuli smo koliko znanja je imao i još jedan primjer i time ćemo završiti ove naše primjere koji su zasigurno poučni za one osobe koji razmišljaju, koje pravi komparaciju između njihovog stanja i naših stanja. Poznati ashab koji se zvao Nuaym ibn Mes'ud, radijallahu ta'ala anhu, priča koja je svima vama poznata. Događaj koji se desi u bitci na Hendeku. Ali prije nego što počnemo govoriti ovaj događaj, samo da u nekoliko rečenica spomenimo situaciju koja je bila u tom momentu u Medini. Opće poznato je da se Medina nalazi geografski između dva stjenovita predjela. I neprijatelju ne može prići sa tih stjenovitih predjela, može doći ili s prijeda ili sa zada. Kurešije sa plemenom Gatafan, deset hiljada vojnika došli su s jedne strane Medine, a iza leđa su bili židovi. Pleme Benu Kurejva. Muslimani su se zaštitili od Kurešija i Gatafana iskopavši Hendek ali poznate izdajice židovi u najtežim momentu krši ugovor sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallame i muslimani se u jednom momentu nalazi u sendviču između židova i između Kurešija i Galtafana. To je ukratko situacija koju želim da imate u svojim mozgovima kada govorimo o ovom pitanju. Poslušajte samo kako je to bila teška situacija, kako Allah dželle dželaluhu suri Al-Ahzab opisuje to, iako je tamo to mnogo opširnije opisano, ja ću spomenuti samo jedan mali opis. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Iz ja'ukum min fawqikum إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا kada su vam došli od ozdo i od ozgo, i kurejišije i ovi židovi, kada su vam došli i od ozdol i od ozgo, kada su vam duše došle do grkljana, poslušajte kako Allah Đelešanu opisuje stanje, kada su vam duše došle do grkljana, kada ste počeli pomišljati svašta o Allahu subhanahu wa ta'ala, tada su vjernici u iskušenja stavljeni i ne mogu biti gori uznemireni. Pogledajte kako to Allah Đelešanu opisuje. Ovdje, braćo moja draga, ćemo početi našu priču. Dolazi Noem ibn Mes'ud, koji je bio iz plemena Gatafan, pleme koje je došlo da napada Allahovog poslanika. Kaže, o Allahu poslaniće, ja sam primio islam. Za moj islam ne zna niko osim ti naredi šta da činim, šta god da narediš, ja ću uradit. Odma spreman da se žrtvuje za islam. Boži poslanik mu kaže tri stvari. Nisu nešto plaho velike. Kaže, ti si pojedinac. Pomozi islamu koliko možeš i znaj da je rat varka. Tri stvari, bez pojašnjenja. Ti si pojedinac, pomozi koliko možeš i znaj da je rat varka. Nuajn, no, Ibn Mes'ud shvatio je kakvu obavezu je ponio na svojim plećima. Istog momenta odlazi kod židova plemena Benu Kurejva. Otišao je kod njih, oni su ga dočekali zato što je bio njihov veliki prijatelj prije Islama. Pa kaže, o jevreji, o židovi, vi znate kako sam ja vama velik prijatelj. Kažu, znamo, ja sam, kaže, došao vama sa jednim velikim nasihatom, jednim velikim savjetom. Šta je, kaže? Kaže, jeste li vi razmišljali o situaciji vašoj? Kurejšije i El Gatafan su došli da napadnu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. I oni ako uspiju, oni će mu nanijeti ovaj neki belaje, neke belaje ali kaže ako ne uspiju, oni će se vratiti daleko od Muhammeda, odlaze svojim porodicama i tamo će živjeti u miru. Ostavit će vas, pa da vi grbaču lomite, lomite sa muslimanima. Tada su se oni malo probudili. Kaže, šta nam nudiš, ima li rješenje? Ima, kaže. Kaže, otiđite kod Kurešija i recite, hoćemo 70 ljudi kao zalog, tauce, da ćete ostati s nama dok riješimo sa Muhammedom kažu, aja, dobro prijedloga, jesi nam dao dobar savjet. E neke i njih neko jednom odradio. Odlazi Nuaim, koji je tek primio islam, braćo, odlazi Kurešijama. Dolazi kod koga? Kod Ebu Sufjana, radi Allahu ta'alanu, koji tada još nije bio primio islam. Kaže Ebu Sufjane, ti znaš koliko ja vas volim Kurešije i koliko je dobra veza između mene i vas. Kaže, znadem imam, kaže, jednu povjerljivu informaciju. Šta je? Kaže, židovi su se pokajali što su prekinuli ugovor između njih i poslanika. Šta? Jes. Ali, kaže, oni želi da se iskupe za tu grešku. Kako? Kaže, doći od vas tražiti 70 taoca, ali će i dat poslaniku, kaže, da ih sve pobije. Pa šta je rješenje? Kad dođu, kaže, ne dajte nijukom slučaju. E, kaže, Allah te nagradio, jesi ti, kaže, veliki prijatelj. Prošlo je nekoliko dana, kurešijama, kurešijama je dosadilo da čekaju više. I oni javljaju židovima, udarite vi s jedne strane, a mi ćemo s jedne strane. Kažu židovi, ne, hoćemo mi 70 ljudi kao taoce da ćete vi ostati ovdje. Kaže Ebu Sufjan, E, Nuajme, Allah te nagradio, vidi dobrog savjeta. Ne može, kaže. Hoće oni, kaže, da ih dadnu poslaniku. Kad su, kad su došli za slanici židovima sa negativnim odgovorem, kažu, vidite da je Noajem govorio istinu. To je bio razlog da su se oni između se ovaj pobili. Onda nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala je poslao vjetar koji je detaljno i temeljito porazio saveznike. Braćo moja draga, zašto smo citirali ovu priču koja ima mnogo pouka, ali jedna velika pouka, pogledajte Nuajma, tek prihvata islam, ali je odma spreman da radi za islam. Istog momenta žrtvuje svoj život, odlazi kod židova, odlazi kod kurešija, ali taj čovjek je shvatio da treba da radi za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također, braćo moja draga, ovdje možemo spomenuti jedno veoma bitno pitanje. Ljudi koji žele rati za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Naročito pozivati ljude u islam, za sigurno dosta puta budu iskušani jednim iskušenjem, a to je da ih šeitan pokušava zavesti na jedan oproban način, a to je da dolazi ljudima i kaže kako ćeš ti raditi za Allahu vjeru i pozivati ljude, a ti pri sebi imaš toliko i toliko grijeha. Za sigurno braćo moja draga, čovjek treba da se trudi da ostavi grijehe. Ali ne smije dozvoliti da ako ima grijeha da i ostavi rad za islam i pozivanje ljudi. Ako ostavi to, nasijao je na šeitanove spletke, nakon što ima grijeha pridodao je i druge grijehe na te grijehe. Zato čovjek treba, iako ima pri sebi neki loši osobina, treba se truditi da ih ostavi, ali ako ih ne može ostaviti u određenom momentu, treba da ljude poziva u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i da radi za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Opet ćemo spomenuti jedan primjer koji je veoma poučan s tog aspekta. Da vidimo kako su prve generacije shvatile da čovjek makar u određenom momentu i činio određene grijehe, to ne znači da ne treba da radi za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Da pomogne onoliko koliko može. Primjer koga? Ashaba koji se zvao, svima vama inša Allah poznata priča, ali mi ćemo je skratiti samo da bi uzeli ovu glavnu pouku iz nje. Ashab koji se zvao Ebu Mihđan Efeqafij radijallahu ta'ala anhum. Ashab koji je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao jednom jednim iskušenjem, a to je da nije mogao ostaviti alkohol. Mnogo je pio alkohol i mnogo puta je bio bičevan zbog toga. Kada su muslimani krenuli u bitku na Kadisidji, pod vodstvom emira, ashaba, Sa'ada ibn Ebi Waqasa radijallahu ta'ala anhu, ovaj ashab se nije mogao otrijesti tog grijeha, pa je u samim redovima vojske pio alkohol. Pa je Sa'ad ibn Waqas radijallahu ta'ala anhu pritvorio ovog ashaba plemeni tog jer nije htio da sprovodi šerijaske kazne u neprijateljskoj zemlji. Odgodio je to dok se muslimani vrate u muslimansku teritoriju. Započela je bitka, začuo je se zveke sablji, začuo se vrisak konja, otvorila su se čennecka vrata, hurije su počele silaziti, čekaju šehide. Ebu Mihđen u zatvoru. Plaće zato što ne može da učestvuje u bitci. U nas ljudi plaću kad ga goniš u akciju. A on plaće zato što ne može da ide u akciju. Opjevao je on tu svoju tugu i žalost u poznatim njegovim stihovima, koji je čula žena Sadibnu ibn Ebi Uakasa koja se zvala Selma. Kada je vidio on tu ženu, zakleo je uzvišenim Allahom subhanehu wa ta'ala da ga pusti, da ide u borbu. Kaže pod uvjetom da ako preselim, elhamdulillah, a ako kaže ostanem živ, ja ću se vratiti ovdje, sam ću se vratiti. Pa se ona sažalila na njegovu tugu i jad, pa je pustila tog plemenitog ashaba. Dala mu je konja Sad ibn Ebi Waqasa i njegovo oružje, zašto? Zato što je Sad u tom momentu bio u nekom svom komandnom mjestu, dakle je nadgledao bitku, a iz drugog razloga nije učestvovao tjelesno zato što je u tom momentu bio fizički bolestan. Pa je ovaj veliki ashab Ebu Mihđen, kako to prenosi Hafiz ibn Hajar u poznatoj knjizi El Islabe fi temizi sahabe, uzeo Sad ibn Ebi Vakasovog konja koji se zvao Belqa i uzeo njegovo oružje. Lav Islama, željan šehadeta, željan dženneta, kao jedan jastrijeb kada uleti u jedno dvorište kokoški ušao je u tu bitku. Kada je došao, tok bitke se okrenuo u pravcu muslimana. Toliko je bio žestok u borbi da su ashabi povikali melek, melek. Ovo je pomoć od Allaha iznad sedam nebesa kao što nas je Allah pomogao na bedru ovo nije insan. Jer asabi u vre, to vrijeme kada su ratovali, imali su običaj da zamotaju svoje lice, da se ne zna ko je ko. Njega nisu mogli prepoznati, ali kažu ovo nije insan. Taj čovjek nije dozvoljavao živom insanu da ostane pred njim. Sad ibn Ebi Waqas kada je gledao na poprište bitke, zapazio je tog velikog junaka, kaže tako mi Allaha da ja ne znam da je Ebu Mihđen u zatvoru, ja bih rekao da je to on, jer ne može ono uraditi niko drugi osim Ebu Mihđen. A da nisam siguran da je moj konj zavezan tamo negdje uštali, ja bih rekao da je no moj konj. Pa mu kaže njegova supruga Selma, tako, šta je se desilo? Kada je završila bitka, Allah dželle dželaluhu počastio je muslimane velikom pobjedom Sad ibn Ebi Waqas dolazi u zatvor i nalazi Ebu Mihđena u zatvoru po njegovom obećanju koje je obećao. I kaže mu, tako mi Allaha od danas te više nikada neću bićevati. Kaže Ebu Mihđen, tako mi Allaha od danas ja više nikada neću piti alkohol. Vi ste mene prije bićevali, a ja znam da je bićevanje ili sprovođenje šerijetskih kazni čišćenje čovjeka od dunjalučkih grijeha opće poznato pravilo da čovjek nad kojim se sprovede šerijetska kazna neće na sudnjem danu odgovarati za taj grijeh. Kaže, ja sam pio, znao sam da ćete me bičevati da neću na sudnjem danu odgovarati. Ali sada kada me više nećete bičevati, neću ni ja pit, jer Bela je onda kaže, valja odgovarati na sudnjem danu. Braćo moja draga, ovo je jedna poučna priča, ali zašto smo i mi citirali? Ovaj čovjek koji je iskušan bio tom bolešću, da nije mogao ostaviti alkohol, nije dozvolio sebi da zbog tog segmenta ostavi rad za islam. I toliko je doprinjeo, sigurno je toliko doprinjeo da je on bio jedan od razloga da su muslimani pobjedili. Braću moja draga, zato svi mi imamo grijeha. Neko manje, neko više, neko tajno, neko javno. Ali ne smijemo dozvoliti šetanu da nas zavede pa da kažemo neću pozivati i neću raditi za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Normalno, velik broj ljudi ima također neispravnu viziju kada je u pitanju rad za vjeru, pa misli da je rad za vjeru samo ders, hutba, vaz ili nešto slično tome. Pojam rada za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeruje mnogo širi, braćo moja draga. Svaki čovjek musliman treba da radi ishodno svojim mogućnostima, ishodno svojoj struci. Ali je bitno da ljudi koji te okružuju znaju da si ti musliman i da si spreman uvijek da pomogneš brata muslimana i da si spreman da pomogneš islam. Ako si pekar, da znaju oni koji kupuju od tebe hljeb da si musliman i da si pošten. Da ako si inženjer, da znaju da si ti musliman i da se ne može desiti da ti ostaviš namaz. Da si spreman pomoći vratu muslimanu u nevolji. Zato trebamo sebi postaviti pitanje ko je od nas ovdje poznat po tome. Ili ima neko među nama da je poznat da kažeš u ponoći, u dana, samo nazovi. Svako od nas neka postavi sebi pitanje, a mi se smatramo kao neki ljudi koji su shvatili neke stvari. Zato, braću moja draga, da rezimiramo i da prelazimo na drugo naše pitanje, kako ne bi okasnili ako Bog da na rad za islam mora biti na vrhu ljestvici naših prioriteta. Nakon toga nema smetnje da čovjek razmišlja i o dunjalučkim stvarima, ali na prvom mjestu mora biti rad za vjeru. Drugo pitanje, šta su, braćo moja draga, naše brige? Ovo pitanje, ako Bog da, malo ćemo ovaj, brže dati odgovor na njega. Šta su naše brige? Pitanje koje mi zasigurno opet ne volimo zbog toga što poznajemo kako bi jedno izgledao naš odgovor treba da znamo, braćo moja draga, da se ljudi vrednuju i razlikuju po veličini njihovih ciljeva i po veličini njihovih briga. Tako ćete naći ljude u svakodnevnom životu. Kaže, ja nisam ni zašta. Ja ne znam ništa. I takav čovjek umrijeće neće znati ništa. Imate ljudi koji kaže, ja znam samo kopac s kazimom, sa krampom. I taj čovjek cijeli život krampa i ne zna ništa drugo. Zato što je sebi postavio takve takve ciljeve. Naći ćemo ljude koji su postavili sebi velike dunjalučke ciljeve, pa kaže, ja hoću da završim školu, da nađem poslu, da se oženim i da napravim kuću. Nakon toga želim miran život i čovjek to postigne i on da živi mirnim životom. Ali ima ljudi koji su postavili sebi za cilj, mnogo veće ciljeve. Pa kaže, ja želim Allahovo zadovoljstvo, želim Allahov džennet, želim vječnu nagradu. I takvi ljudi počinju sa odmorom kada i ljudi spuste u kabur. A prije toga oni se ne mogu umoriti. Kaže Ibnul Qajim, rahmetullahi alehi, u poznatim stihovima, Ibnul Qajim ima jednu veliku pjesmu, u kojoj svaki stih završaje sa nunom. Zato je zovu Arapi Nunija pa kaže ja sil'ata rahmani la yanaluha fi alfin wahidun lathnani ja sil'ata rahmani kayfa tasaddarat khutabu anki wa hum dhu imani mogu bi nam isak to prevest ali da ga sad ne zahmetimo ja što ukratko vam pojasnim kaže Ibn al-Qayyim u ovim stihovima obraćaju se, govori o džennetu pa kaže U Allahova robo, roba u smislu nešto što se kupuje, kaže tu robu će zaslužiti od hiljadu ljudi samo jedan. Poznati hadise Allahu poslanika gdje je kazao da će od hiljadu ljudi jedan ući u džennet. Pa nastavlja Ibnul Qajim pa kaže o Allahova robo, interesantno i čudno kako se prosci koji želi tu robu i tu mladu, taj džennet, kako se kaže mogu strpiti da te ne prose, a oni vjeruju da ti postojiš. Kako ljudi se mogu strpiti da ne rade kako bi zaslužili džennet. Zašto, braćo moja draga, ne postavimo sebi u životu visoke ciljeve? Znajte kada sebi čovjek postavi visok cilj, makar ga i ne realizovao 100%, da će on uspjeti mnogo. Primjera radi čovjek ide u školu i kaže sebi ja ću proći peticom. Ona i ne prođe peticom, proći četvorkom, a četvorka je dobra ocjena. Ali ako čovjek kaže ja ću proći dvojkom, taj čovjek ako okine s dvojke, on pada. Šta znači sebi postaviti niske ciljeve, šta znači sebi postaviti visoke ciljeve. Zašto, braćo moja draga, pocijenjujemo sebe i naše potencijale? Čovjek muslima naročito mora da gleda na ljude oko sebe s aspekta sljedećeg. Da kaže sve što može uraditi jedan čovjek mogu i ja. Ako neko može završiti medicinu i biti dobar doktor, mogu i ja. A ja imam dodatni razlog, ja sam dobar musliman i želim time da pomogne muslimane. Ako jedan čovjek može naučiti voziti avion, mogu i ja. Ako jedan čovjek može biti inženjer, mogu i ja. S tog aspekta trebamo gledati stvari. Jer i ti ljudi su od krvi i mesa. Nije on van zemaljac, ali je bitno da zagriješ stolicu i da uložiš trud. Niko nije postao ni doktor, ni magistar, ni akademik sjedeći u kući u smislu bez ikakvog truda, treba da se zagrije, braćo moja draga, stolica u svim ovim stvarima. A mi muslimani i te kako smo potrebni učeni ljudi u svakom segmentu naših života. Nama trebaju doktori, dobri muslimani. Trebaju nam ginekologi, žene. Trebaju nam inženjeri, dobri muslimani. Trebaju nam piloti, trebaju nam pekari. Svako znanje nam treba. Braćo moja draga, i to je najbolji vi davi. Wallahi, najbolji vi davi. Kada sutra odvučeš svog bolesnika u bolnicu, pa izvadiš oni sto maraka da dadneš doktoru, mita, a on kaže, inni ahafullah, ja se bojim Allaha, gdje ću ja to uzeti, ja imam platu. Ja ću paziti tvog bolesnika kao da si mi dao te pare. To je dava. Time si o tom insanu bolje nek da ovdje dolazi kod mene dvije godine slušat predavanja. Jer je on vidio živi islam on je vidio živi islam. On je vidio kako ljudi žive za islam. Nama trebaju pošteni trgovci i mnogi drugi. Braćo moja draga, treba da nam bude glavna briga kako da dostavimo ljudima Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kako da te ljude podučimo onome čemu je nas podučio Allah subhanahu wa ta'ala da spavamo sa tim mislima, da se budimo sa tim mislima i da sanjamo o tome kako da dostavimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru drugima. Ono je sigurno da mi živimo u teškim momentima, ali braćo moja draga, ne smijemo gubiti nadu. Treba da se ugledamo u one ljude koji su živjeli prije nas, da vidimo kako su oni ustrajali u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pogledajte samo razlike nas i njih. Zamislite kada bi neko nama kazao ispunjavam želje svakom od vas. Zamislite. Malo bi bilo, pa ja mislim oni koji bi kazali ja imam želju da Allah Đelešanu učini da mojim sebebom mnogi ljudi ostave harame pa da dođu u islam. Ali zasigurno bi bilo mnogo onih koji bi kazali želim kuću, želim auto, želim ovo, želim ono. Nisu to nikakvi problemi, čovjek treba da te stvari obezbijedi sebi, ali kazali smo problem je u prioritetima. Ja se sjećam jednog čovjeka koji tu i tamo može se smatrati nekim možda i autoritetom, a i možda nije. Kaže, molio sam Allaha da mi dadne tri stvari i Allah Đelešanu mi je uslišao moju dovu i dao mi sve tri stvari. Kontam šta je, subhanallah, nije kuc oslobođen, Irak i dalje u Belajima, pa šta je? Molio sam Boga, kaže, da mi dadni mobitel, auto i kompjuter i elhamdulillah sve te i te stvari mi Allah subhanahu wa ta'ala podario. Nek ti je podario da Bog da imao stotinu kompjutera i internet klubova, ali dragi moj brate, zar ne vidiš istoga koliki su tvoji ciljevi da si ti spao da Bogu dižeš ruke zbog mobitela? kako se ne stidiš uzvišenog gospodara, iako na kraju krajeva to je emr, stvar koja je dozvoljena, učenjaci su znali tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala tinte kada im nestani da pišu islamske čitabe ili kada im nestani soli, podizali su ruke Allahu subhanahu wa ta'ala da ih obskrbi. Ali braćo moja draga, mi u takvim momentima živimo i mi svoje dove, koje nadamo se da mogu biti inša Allah makbul i primljene kod Allaha trošimo na mobitele i na kompjutere. Braćo moja draga, spomenut ćemo samo nešto malo od prvih generacija, ali pogledajte, braćo moja draga, razliku između nas i njih. Koliko su oni ulagali za islam i kako su razmišljali o islamu. Wallahi, da su bili pasivni kao što smo mi pasivni, Islam ne bi izašao iz Medine. A Islam je došao do Pariza. Islam je došao do Pariza, braću moja draga, i znajte da nije Islam došao do Pariza i do Španije sam od sebe, već su ga proširili muđahidi, alimi, muslimani. Mnogo je primjera iz istorije Islama, ali općenito gledajući, imamo četvoricu halifa, o kojima bi se moglo govoriti dersovima i dersovima. Imamo, braćo moja draga, ostali ashabe, većina njih nije ukopana u Medini. Ukopani su po Tađakistanu i po ruskim republikama gore. Ukopani su u Kabulu, ukopani su kod Istanbula, ukopani su gore po Španiji. Braćo moja draga, tu su ashabi ukopavani. Pogledajte samo muhaddise ovog ummeta, imama Buhariju, muslima, Ebu Davuda, Tirmiziju i ostali. Pogledajte imame Mezheba, Ebu Hanifu, imama Šafiju, Malika, Ahmeda. Koliko su ti ljudi uložili truda i rada za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pogledajte imama Šehul Islama ibn Tejmiju, kolike učenike je on odgojio. Imama ibn Kehira, imama Ezehebija, imama Ibnul Qajima i mnoge druge učenjake koji su ostavili ovom ummetu takva djela i takve knjige koji na, koje nisu napisane prije njih, niti će ih neko napisati poslije njih. Svako od njih je, braćo moja draga, uložio nešto za ovu Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Oni su svojom krvlju pisali blistave stranice historije Islama, a danas mi tu historiju bacamo svojom pasivnošću pod naše noge oni su krvlju pisali blistave stranice historije Islama. Pogledajte, braću moja draga, kako je jadno naše stanje, ne govorim sada dalje od ove prostorije, naše stanje kako je jadno. Neka svako sebi postavi pitanje koliko ljudi je pozvao od kako klanja. Koliko ljudi mu se odazvalo, nama nije cilj i ne gledamo u rezultate, ali Ako čovjek radi, Allah će dati rezultate. Koliko smo ljudi pozvali i koliko radimo na širenju Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Pogledajte, braćo moja draga, razliku između nas i njih. Ebu Bekr radi Allahu ta'ala anhu. Dolazi jedne prilike Boži poslanik pa kaže, govori o džennetu, ljudima koji će ući u džennet, pa kaže na sudnjem danu džennet će imati osmera vrata, pa će neko biti pozvan sa vrata sadake, zekijata. Neko će biti pozvan sa vrata posta, arrajjan. Muđahidi će biti pozvani sa vrata džihada. Pogledajte, braćo moja dragi, Ebu Bekrove brige. Kaže, o Allahu poslaniće, ima li neko da će biti pozvan sa svih vrata? Wallahi, ja prvi kažem da mi je biti zadnji koji će ući u džennetu. To je razlika između nas i njih. Ebu Bekr nije pitao da uđe zadnji ko što ja to očekujem. Već kaže ima li neko da će ući na sva vrata Ebu Bekr ima mnogo veće ciljeve od mojih ciljeva. Kaže Allahov poslanik molim Allaha i nadam se da ti budeš onaj koji će biti pozvan sa svih ti vrata, a u jednom vjerodostojnom rivajetu stoji ti si jedan od onih koji će biti pozvani sa svih vrata dženneta. Pogledajte, braćo moja draga, njihovih ciljeva, i pogledajte naše ciljeve. Pogledajte, oni su u jednom periodu koji za historiju ne znači ništa, to je stotinja godina, proširili islam toliko koliko svi mi znamo. U toliko kratkom periodu srušili su dvije tadašnje vele sile, dvije imperije, rimsku i perzijsku. Ko? Beduini. Ali ti beduini su imali iman u svome srcu braćo moja draga, nije pojenta, mnogo puta smo govorili u tjelesnom izgledu, već je pojenta u unutrašnjem motoru insana u njegovom srcu. Napravimo, braćo moja draga, komparaciju između nas i njih, između naše omladine i njihove omladine. Sjećate se primjera kada smo govorili u bitci na Bedru. Abdurrahman ibn Auf dolazi, nastupa bitka, kaže ja desno, kad kraj mene momčić neki, lijevo kraj mene momčić, poželio sam, kaže, da sam kraj dvojice jaki ljudi, da se mogu malo ubici osloniti na njih. A jedan, kuca, Amidža, znaš ti je buđehla? Šta ćeš ti, sinko, se buđehlom, tako vrstan borac? Čuo sam, kaže, da vrijeđa poslanika, odmah mi je, kaže, pao mrak na oči. Kada se sretnemo, kaže, ili ja, ili on. Malo prošlo kuca drugi, Amidža, znaš li Ebu Džehla? Šta je, kaže, sinčiće, šta šti sa njim? Čuo sam, kaže, vrijeđa poslanika, sallallahu alaihi wasallame, kad se sretnimo, ili ja ili on. To su bili ashabi, la ilaha illallah. Omer, Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, kada su krenuli na Uhud, imao 14 godina. Propinje se na prste u zadnjem safu da poslanik ne primijeti njegovu niskost kako ga ne bi vratio. To su bili ashabi, a pogledajte našu omladinu njihovo vrijeme provedeno u diskotekama, gledajući serije, oponašajući nevjernike, dosta smo puta opisivali tu našu omladinu, nema potrebe da to ponavljamo. Zaista, to je jadno, jadno stanje. Ali znajte, braću moja draga, da ti ljudi u dosta slučajeva, iako tako jadno izgledaju, da ti ljudi traži sreću. Ali, braćo moja draga, niko im nije od nas došao i ponudio im pravu, istinsku sreću, sreću Islama. Nismo im ponudili nešto što će ih učiniti sretnim, jakim, zadovoljnim, ponosnim, korisnim za njihovo društvo. Zato, kada god vidite nekoga na ulici, prvo sebe okrivite, a nakon toga počnite ovaj da kritikujete njega. Zato, braćo moja draga, oni ljudi koji smatraju da su svjesni tuđe nesvijesti, trebaju da se pokrenu, trebaju da ne žali svoj trud, svoj imetak za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. I na kraju, u nekoliko rečenica, da odgovorimo kako čovjek da pomogne Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Prva stvar, braćo moja draga, čovjek mora da postavi brigu o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri na vrh ljestvice njegovih prioriteta. To je prva stvar. Morat ćemo skratiti, pošto nam se krat, m, bliži jacija. Druga stvar jeste da čovjek bude spreman da na tom putu odvoji svoje vrijeme, svoj imetak, svoje zdravlje, da bude spreman da žrtvuje svoje vrijeme, da dođi, da se edukuje, da bude spreman da radi za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Treća stvar, čovjek kada nauči nešto, kada se poduči propisima Allahove vjere, treba da bude spreman i da pokuša da to praktično sprovede u svom svakodnevnom životu, jer kazali smo u našim prijedhodnim predavanjima, najbolji način da čovjek zapamti neku stvar jeste da je praktično sprovede u životu. I četvrta stvar, to je ono što nam mnogo fali, kada čovjek stavi rad za islam na prvo mjesto, kada odvoji svoje vrijeme, kada čovjek, eto, kada to praktično sprovede u svakodnevnom životu, ostaje mu, braćo moja draga, da poziva druge ljude. Zato ono što znamo, ono što znamo, treba da prenesemo drugima. Ne ono što ne znamo, već ono što znamo, to ćemo, za te stvari ćemo biti pitani. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će živjeti i raditi za ovu vjeru. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da olakša muslimanima ma gdje bili. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da olakša našem bratu Jusufu Barčiću da ga izliječi što bržom što bržim ozdravljenjem, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennetu kao što nas je ovdje okupio subhaneke Allahumme ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente eslagfiruke wa etubu ilike.